nous le temps euh, de la réflexion. Pentsaketan euh, egiteko denbora hartuko dugu, urriaren hiruan badugu zerdetean biltzar nazional bat, euh, artean lainoki gogoetak eginen ditugu, orai debatea zabalik da, horren arabera gure ardurak hartuko ditugu, eta Demokratikoki erabakiko dugu zer egin.